Kristīgo kļūdu komplekts. Vai tev ir pilns komplekts? Kļūda numur septiņi – skopā ziedošana. Kļūdu labo – Siguldas katoļu draudzes prāvests Rihards Rasnacis. Ir cilvēki, kas nemaz neziedo, ir cilvēki, kas ziedo, bet arī starp šiem ziedotājiem ir ļoti dažādi. Ir tādi, kas ziedo ļoti maz. Pēc tā teiciena, nācijā, boža, štumņieņa, goža. Tad es dodu to, kas man nav vajadzīgs, kas man paliek pāri. Tad ir eh, cilvēki, kas ir gatavi ziedot tad, kad ir kāda vajadzība, un tādi ir citi cilvēki, kas eh, ir gatavi dalīties visā, ko Dievs viņiem devis. Uz to visu skatoties, eh, var eh, arī pamanīt kļūdu, ka ļoti bieži eh, mēs ziedojam skopi un arī bez prieka. Kļūdu labojums. Tātad, tiem, kas neziedo nemaz, domādami, ka baznīcai jau tā ir daudz naudas, viņa ir ļoti bagāta. Šeit domā, ka nu, tur no Vatikāna noteikti sūta nauda, un tāpēc šeit visi peldās bagātībās. Gribu teikt, ka nē, tā nav. Ehm, baznīca nav mazam, tik bagāta, un viņai nav šo līdzekļu. Tikai no tā, ko saziedot cilvēki, baznīca arī savu darbību var veikt. Un, ja kādam ir pretenzijas, ka baznīca dara par maz, tad bieži vien tieši tāpēc, ka par maz arī ir eh, saņemti ziedojumi. Tie, kas eh, ziedo tā, skopi maz, iespējams tāpēc, ka viņam šķiet, ka no kur tad tas viss aiziet, un eh, gan jau tiks galā arī bez mani. Un, jāsaka, šeit tas princips tomēr ir būtu jābūt āram, ka es ziedoju, tāpēc ka tā ir mana nepieciešamība dalīties. Nevis tāpēc, ka tagad uh, priesteris pateica, ziniet, mums grūti samaksāt uh, apkuras rēķinu, tāpēc ziedojiet vairāk. Nē, tāpēc, ka mana iekšējā tiksim, būtība prasa dalīšanos. Jo mums jākļūst līdzīgiem Dievam. Dievs ir tas, kurš no sevis dod visu, un mums jākļūst līdzīgiem <laughs> dievam. Tādi, kas ir gatavi dalīties eh, un eh, nest upuri. Un, eh, tāpēc jā, ziedojumam ir jābūt jūtamam, lai nu, tas būtu arī kā mans upuris. Ka nevis tas, kas man paliek pāri, kas nav vajadzīgs, tad no tā arī nav nopelna. Kāpēc Jēzus uzslavēja šo nabadzīgo atraitni? Tāpēc, ka viņa atdeva to, kas viņai bija dārgs, kas viņai bija svarīgs. Nevis bagātie, kas deva it kā daudz, bet to, kas viņiem neko īstenībā daudz nenozīmēja. Bībelē ir minēts desmitās tiesas princips. Katoļu baznīcā nepieprasa obligātu, bet tajā pašā laikā arī nekur nav teikts, ka nu, tas tagad galīgi vairs nebūtu aktuāli un ka nu, šīs desmitās tiesas princips, kas Bībelē ir minēts, ka viņš būtu kaut kādā veidā mainīts. Un, uh, Es pazīstu katoļus, kas nopietni iet garīgajā dzīvē dziļāk, tad viņi arī nonāk pie šīs eh, atziņas, ka vajag dalīties. Un, eh, un tad ir nevis tā, ka es dodu 10% eh, no tā, kas ir mans dievam, bet īstenībā <laughs> ir tā, ka no tā, kas ir dievam, es paņemu no viņa paņemu 90% un atstāju dievam tikai 10%. Un tad cilvēks domā, tā pagāja, tas man tomēr dievam vairāk vajag atstāt. Uh, un tad, kad mainās šī uh, izpratne, kas ir centrā, vai tas pieder man, vai tas pieder dievam, tad arī parādās uh, nu, šī ziedošanas kultūra, kur parādīsies arī prieks. Tad, kad es varu nu, nu, ar savu darbu vairot kopējo labumu, vairot dieva valstības godu. Un tas būs pat neatkarīgi no tā, vai es redzu, kā mani līdzekļi tālāk tiek eh, izmantoti, bet eh, man ir svarīga šī sajūta, ka es dodu, lai tas vispār notiktu. Tā. Jā, tā, tās visas ir alpīnisma ierīces. Jā, tas ir inventārs, jā, tas ir cilpas, stropes, iekares sistēmas, atsētas nodrošinājumi. Jūs redzat, visu. A, nē, tā ir kastītē, to vienkārši ir to, kāds ir atstājis no klientiem. Tas ir kristīgo kļūdu komplekts. Kristīgo kļūdu komplekts. Vai tev ir pilns komplekts?